Divers. Exercice 1. Cueille. Bay. Söyet. Skoy. Tribuille. Exercice 2. Harzel. Hem. Hopper. Kudur. Hierder. Hed. Hunes. Hevel. Hada. Hunter. Exercice 3. Brace. Franval. Krai. Laur. Lane. Kreis. Rei. Stan. Lauret. Rauliet. Exercice 4 Lard Mattes Tergen Krachen Pliget Tevel Moget Amzer Braster Garonet Kwanja Kies Alice Kalzedut Não